you. Anda berpangkat koperal loh. Ini dibawa asuhan sapi tank. Loh. Kapiten ya, sapi tank. Ah, ini saya ah, mengatur soldat-soldat gak pokro kabeh. Semua Belanda purik tinggal aku tok. Ah, ini mana kapten tidak datang ini? Apa kapten ini? lali apa piye ah en kamu oh saya nggak anggap wah iki kita orang kalau sudah jadi bawanda oh. ngomongnya harus setengah nggak teteh hmm. Saya tadi dengar dari jauh. Yes. And kamu mimpin orang baris atau mimpin wong buruh derep? Ah. oh, koyok-koyok menten buru tandur iki mau. En Jeral. Loh. Kopra Jeral. Wah lho ndak goblok teman. Kamu bilang katanya saya tadi sapi teng. Yang betul bukan sapi teng. Oh, apa itu? Lonceng. kapiten, kapiten. Ah, kapiten. Ah, kapten ya. Ah. Sebagai seorang kopral, yes, kalau kamu pakai nama selamat nggak pantas. Wah, Belanda nama selamat itu adalah nama Jawa. Oh. Aslinya saja selamat bulldozer. Oh. Saya juga tidak ketinggalan, Kopral. Iya. Nama saya saya ganti. apa apa pendik molen oh namanya ini satu proyek ya kamu tahu molen molen itu gawe ngejur semen sampai pedi soalnya awak dia bilang kulit batu <laughs> yes yes yes dan kopra selamat bulldozer yes Gimana kamu jadi londo poyo kerasa? Wah, mulai dari negeran sampai sekarang aku sudah kerasan, hmm. malah sudah kawin aku. Oh. Oh, N itu istrimu itu orang apa? Ah, orang Jawa dari N Rungkut. Hmm. Mestinya nggak pilih orang dari Rungkut kamu, Mat. Dari mana? Pilih dari Benowo saja. Wow. Soalnya londo senengane wong Sari ya. Ya ya ya. Nah, apa kamu sudah punya anak, Mat? Ah, begini Kapten, saya hmm. kawin selama dua tahun hmm. dapat anak satu. Oh. Itu orang-orang mana sih? Orang. Iya, Belanda orang ya. Dadi setengah kaget ketok. Iya, kongkang ya kena, orang ya kena. <laughs> En istrimu itu orang rungkut. Nah, orang rungkut. Punya anak satu namanya Betul. siapa? Ah, kalau nggak salah Ramelan. Hmm? <laughs> Wong bapak Islamet Bulldozer, ah, Ramelan. Itu Begini dari mana? Kapten, saya asli dari Nederan. Hmm. Yang saya kawin adalah anak Walan. Oh. <laughs> Jadi namanya Ramelan. Kut, kut, kut, kut, kut ya. Dan kalau walan saya juga titik-titik ya ruh. <laughs> ya, ya, ya, ya, ya. Uh, uh, uh. Terus. Perintah dari kapten bagaimana oh. untuk langkah selanjutnya? Apa ah, itu selanjutnya? Ah, cara Inggris itu selanjutnya. Ah. Eh, cara Indonesia selanjutnya. Kemarin kan sudah saya perintahkan kamu apa itu perintah dari Eh, jenderal selanjutnya kamu kok malah lupa eh? Oh, karena tidak saya catat. Hmm, kita orang katanya kemarin disuruh gelek beling. Yeah. Ya. Gelek beling sih, Wah, eh bukan. Apa? Cari beling namanya. Oh, cari beling. Iya, iya. Nah, iya. gimana acara sekarang? Ah, ini menurut perintah jenderal saya dengar dan saya kopi. Oh, oh. Tahu kopi? Tahu, Ko tahu. Kopi dangdut. oh, bukan kopi darut itu. Ah, saya monitor. oh. monitor. Itu selalu perintah dia cari ratu-ratu suruh uh, kerjasama pro. Hmm. kongsi lah kongsi. Oh. kongsi. Ah, istilah kongsi. Supaya orang-orang ratu-ratu itu pro sama Belanda-Belanda. Istilahnya kita harus kerjasama, sama. Ah. Tik and keep tahu kan? Ah, tik and keep. Aku tuh ya bingung ngomong itu. <laughs> Saling memberi dan meminta. Ah, ah oke. Okay. Sekarang begini, ah, okay, kita gitu. harus cari ratu-ratu. Ratu hmm. mana yang paling buas. <laughs> oh, kalau yang buas saya ada. Oh. Ada pandangan. Siapa itu? Kita masuk hutan cari harimau. Wah, ikut jeneng nyidam terbelok. <laughs> Katanya minta buas, selamat. Maksudnya yang pengertian cukup. Oh, oke okay, oke okay, okay. Ah, ratu mana ini? Oh, itu ratu. Ah, ditakon ratu bilah pokoknya awak dia kurang apal. Gimana, kalau ratu pilihan ah, terserah. Ini ratu setan. Hah? Ratu setan. Oh, bukan ratu jangan, setan. Jangan, jangan, jangan. Cari ratu. Kok Sekarang... kita cari saja jalan terus jangan berhenti. Begitu ya. Nek teol terus leren ngunai. Mari kita berangkat. Ayo, oh, ayo. Mari. penuh. Boleh eling eling sik gedhong piyen. Ojo enak-enak riko njajah ana negaraku. Aku gak nrimano. Iki lho, Joko Brok saung galing arek lidah Yonowati. Kedurus. Keramat. Wiyong. Karangan. Babat. Babatan lidah. jeruk lakar santri saban iki lak boleh kernete mikro. <laughs> yo brek, rek eh titen ono londo awakmu nek gak gelem minggat teko puluh nusantara jawa ojo takon dosamu kon gawe karepmu dewi napuwe aku kok saenak enek kata bayar kata no dhewe iki rumah samu kendrunge wak kemis <laughs> saung galingan oh njaluk kendrungan anggape gak iso dungane ya Sing ngendang iki tak silan aku sumbar titabui kentrungan. Gak ngerti nek aku ki pendekar bapakku endek irunge mekar. Di ketiban klopo aduh Aduh, aduh, adu toro Aduh, aduh, aduh, adu toro aku kelemi jati rondone kaya putri cintaku setengah mati aku tak nginep rong bengi oh rondo teles mari kejegur kalian Aduh, aduh, aduh, adu adu aduh, aduh, aduh adu ademe penjaluke tak turuti aku mari oleh rejeki tapi aku janji cok kepimbang sapari nek konangan aku tak slentik no sapi aduh aduh aduh aduh tak popro aduh aduh aduh aduh tak popro ceng ajak kenalan cari jenangi endang gelem tak cak pacaran tapi jaluk kenjaraan ojo kuatir engko tak tukok no kan aduh aduh aduh aduh aku ceketer aduh aduh aduh aduh aku ceketer kaya mripati kakek mencorem areke ayu ngoblong tapi sayang e udele namung semanten kidungan kula salam boten borong karang panjake tempel. Ah, nan. Iki mang sing mburi kethatil didik aku. Ya apa panja gendang kok ngono. Iki setire lah no gendang ta. Wah wah wah, mari kentrung, mari ngono dikai rondo ngrugo. Panjen lek rondo-rondo niki mengandung vitamin ta. Aki sumpah rek, iki lah negara kita dijajah kompeni ceritane kaset iki ngono kaset iki. Ngono. Makanya aku gak rela lek negara kita dijajah barek pompi. Iki aku iki meguru rek. Tapi guruku kok setengah eling kok setengah gak guru. Kok nang Kok nang aku meguru kuwi keliru nang wong kojlok nang. Kolo, kolo, guruku, guruku. Eh, tabono guruku. 小兰呐、啊。Mbak, Mbak, Mbak. Loh. Sampeyan mau gending napa lho? Mbak iki mau gending nopo ya arek-arek iki mau lho aku ngerti. Sampeyan lak mantane kerawitan dia. Iya. Loh, saya aku saya mantan. Oh, sih mantan. Kali Pak Citra sih dulu. Oh iya. Mak sat kacang. Oh, nak Iya. Dan mau digendingi di wadim Aku Kulo enak bareng buli galau iso. Iya. ngoten kapan-kapan lek memang terawitan kali sampean niku mboten enak lek enten napa-napa ndi kandhani yo iki aku iki mbah nolem iki mah lho mbah ya aku aku kira tau kuneman kaya ngene iki ya iki mbah selamat apa niki murid sampean rumen sinten mawon mbah Saya ingin pun di rupanya tenjeng melok wayang wong bareng. Wah iya. ketoprak ludruk nggih oh, oh nggih kula niki mbok nggih diparingi ilmu mbah kurang-kurang taun kok mboten diparingi ilmu kula niki badhe nyecep sampean <laughs> ayo saiki ngene lah nggih nak arep nyecep nyecep sing endi piye <laughs> Nggih kula wani nyecep sing bagian bayari mawon. <laughs> Terus sing bayari, sing bayari apa? Oh, nggih, wonten dene rahasia perusahaan. Oh, iya. Saniki perintah jenengan dumateng ingkang kula terus pundi? Oh, iya, iya, iya, Ndher. Tak kandhani ya, Nggih, Mbak. mati aku. Ya mbun kisi jumba, mbun kisi jumatri. Ya kok mati. mati mati eh, nggih terus sambatku iki mau apa tugas kula salane elmune pun niki tugas e kanca-kanca <laughs> iki wae arek-arek iki kok mangsa nabu ya aku kok pating klok pun ora ngerti aku ki pimpinane kawitan dia tapi saking gelek gak dibayar boleh dadi pegulan <laughs> Dan tak ngerti karo jenengku Slamet Pramono. Lho, oh, nggih, wis kon. Slamet nang ya Slamet. Pramono ki ngerti sak durunge winasa. Hmm, nggih, sak durunge dikandani stradara wis seru nggih. <laughs> Kowe kok ngono to? Saniki tugas kula teng pundi sebab kula wau dalu kok ngipi kula badine ansal napa penggawean sing abot, Mbah. Ya. Ini kita teman loh, mbak. Mulai temen nih, mbak. <laughs> Lucu lagi. <laughs> Terus tes pundi, Mbak? Tes pundi sak niki kula tugase teng pundi? Wong ilang aku. Sekarang sawono langgan. Kok ngapa kok ngene kok? sembarang lek mboten dikenongi lek gak enak. Jelas tak kayak jeneng siro. Gih mbak. Ger, mulai ngedak onang ngerpu kene. Kula mboten wonten. Nyedak-nyedak mboten wonten, Mbah. Sampeyan dereng adus. Iki malah kesusu. Nggih. Rene diseret ta. Hmm. Ora lah sate kita yang ini dia. Nggih, mboten mboten napa mungkin dobel, Mbah. Iya. Iya, mergo yo, Mbah. Nggih, terus sakniki nang pundi? Soale jam iki rada anu, Mbah. Ah, oh iya. Iya. Iya. Lah ning sik iki. Jawa kene iki ketekan mungsuh. Nggih, company Londo, Mbak. Company Londo. Nggih. kudu saiki nutupi supaya wong-wong sing padha rekoso iki tak tulung. Hmm, nggih, nggih. Kula mboten nrimakaken lek bangsa kita di ide-ide kali tukang pijet, Mbak. <laughs> Pijet. Bos, eh sampai nangil-nangil catatannya memang kalau beton ini. <laughs> kaya ngono kuwi. Kaya ngono kuwi ta. Nggih, Bu, nek ngoten pangestune kula suwun, sakjane kula niki lak berjuang kepengin ngentas sangsarane bangsa dhewe. Ah. Pangestune kula suwun, kula tak madosi tiang ingkang nyambut damel sesarengan kali bangsa Walanda. Lho, ampun sampeyan ten e. Eh? Ah, oh, kang bisa ta? Ya. Mbah niki kacamata niku kudu ngekirake malih, Mbah. saiki iki kudu butuh penokot nako sing nggih nggih Mbak nggih profesional nggih Mbak kaya tenaga tenaga ilmu ngoten Pak ilmu tenaga luar tenaga HR lho tenaga HR tenaga dalam lho tenaga HR ora ya termasuk TB bareng iki tenaga bantuan pun ngeten Mbah niku wau pun dugi kula liwat sampean bali teng kula malih niku. Iya. Nggih catetane malah ngoten Mbah. Iya. Eh, saiki ati-ati. Nggih pun ngerti karepe pangestu jenengan kula suwun kula badhe engkang berangkat kok. bocah-bocah kok cengengesan kaya ngono iki lho. Eh, aku ngono ratu ngerti. Eh, ratu. Eh, wetu siji. Gawe peraturan siji, ngerti? Opo kok cengengesan kaya ngono iki? Iki sun waspadake kaya paman pate jeniteng sapari. Opo padha becik sak sowanmu sapari? Inggih sami wulijeng mboten wonten alangan setunggal punapa-punapa. Mula saka kuwi tampan ana pujo pangestu marang kowe. Inggih, kula tampani kegrawalan angin kula nampani. Iya iya iya. Napa dawuh Gusti? Iya iya. kula trami asta kalih iya iya tak wonten pucuk erik mon oh, dadosaken iya, iya. Oh. <laughs> eh jimat tak terima kabeh nggih nggih anane kowe kuwi tak adani Soale aku iki lak ratu to. Nggih Pak Ratu. Lho kok Pak Ratu? Panjenengan lah Bapak. Kok malah male omong muri wong ratu kok Pak Ratu ya Gusti ngono lho Ri. Nggih. Oh. Nggih Gusti. Kowe mangerteni. Bojoku jenenge Muslimah. Oh, ya? inggih, inggih. Jane iku bojoku iku jane ngono sinden. Oh, inggih. Secara iki ngene, nek Jabar, Jabarat kono ku ana wayang golek. Hmm. Aku cindeleng wayang golek, tak deleng saka mburi potongane semok. Inggih, inggih. Ora kuning, ora ireng ning manis. Janggute kaya blontang. <laughs> aku ketarik watake panjenengan mboten kenean ah. iya sifat sifat cerongoan aja ngono ora apik ngomong ngene kok ora apik enten wanita ayu pun kebimbang ndur aku kebencut tak sawat kacang noleh tak awe oh, tak seret tak gomule waduh alangi gulung kuming sinjen gak enek niku sanes cinta kali sampean cinta apa kelaran gusti mulai iki rene bojoku iku sinden saiki undang rene timpalono. Undangan. Oh, nggih nggih. Timpalono. Gusti Ajeng Ratu Ayu. Apa? Gusti Rajeng Ratu Ayu? Lah nggih kula nimbali panjenengan niki napa pantese? Kok nimbali ya Gusti Ratu ngono kok. Lho, niku nggih Gusti Ratu, lah panjenengan Gusti Ratu. Lah Prameswari. Hah? Singkate Bu Ratu. Kok Bu Ratu? Dasundi, Bu Ratu. Ya piye kabarmu? Niki bapak kok ora dikangen. Ya ben. Lho, niki sanes kangen ben. Niki pun ndelenger ngali ben. Sanes ben iku ya men iku lho. Lho, men men jarno lho goblok. Oh, itu karo sampean. Ki Bu. Jane ngono aku iki wong cinta wong bojo. Ala biasa gombal. Lho. niku biasa ngerayu niku. pancene kok. Mula awakmu aja selak maneh, aja mukris maneh, awakmu bekas sinden. Rene saiki kok dadi ratu, kowe iki anu diundang. Apa apa? Kowe iki diundang pura. Dadi ratu. Panjenengan nah, menyawi wicanten niku pun gopo-gopo. Ora, ora, Tenang-tenang mawon sebab niki rekaman anyar. Aku kok kepingin ngrungokake suaramu. Nggih. Ben iki sinden, dajal. saiki nyuwun ora Suarane to apa mbek wonge kabeh? Aja ngono kok nek bujarane nak karo wong. Allah. Saiki suarane suarane suarane. Iya ya. Rengono ya, Cak. Iya. Gusti Ratu panjenengan pirengaken Gusti Ratu. Abas mau <laughs> Ali-ali lang matane aja lali naro kula kowe kamu, eh, Tamu, enak tamu. Gusti Ratu, eh niki enten Belandit. Ah. Oh. Kon ngomong kok ngono diri. Belanda. iki. Ini saya mendelengi karo antara Ratu sama si Pate. Oh, no kepatian. Oh. Ah, selamat. Yes. Ini yang Belanda yang mana? Oh, podo irunge. Enggak. Ini irunge gede kene. Oh, ya ini Ratu. Itu Gusti ah. Ratu, oh, Ini, ini Saya Pate Sapari anak buahnya Ngadari. Asari. Nah, <laughs> begini. Iya, iya, iya. Iya, iya. betul, betul. Saya atas perintah dari yang atas sana ah. hmm. Hmm. untuk mengajak kamu kerja sama. Oh, iya, bagus, bagus. Jadi satu sama Belanda, ya. Untuk khawatir aku kena. Saya tunggu, ya. Iya, iya, iya. kamu ya. Ah. Iya, iya, iya. Saya khawatir. dulu. Iya, iya. Tapari. Iya. Thank kathok kayune gak kabeh. Iki paling ya kelakuane wong-wong paling dijukoke ge gambang iki. rono ono. gak ono. Wis timbangane golek kayu gak ono. Wong wedok kon golek kayu anak golek manuk. Loh, angin ta. Loh. Iki apa iki? Tibake arek peguron tekane mesti bareng angin. Loh. Loh, sapa jeneng? <laughs> Oh, tibake wong gendeng. Diktakon kok meringis ya, garangan. Loh. sing bus-bus-bus niku wae sampean ta? Aku iki mang tekane teko padepokne metu rene iki mang. Miber niku wae. Lho gak. Lan apa? Berangkat. Ya miber ya sembarang pokoke katutangin aku iki. Wes awakmu mang teko kene gak mambu. Napa? Angin teko kene gak mambu aku lek teko. Nggih. Ya apa mambu ne? Sriwing. Tapi sriwing ambek ngempet terung lho kok. Aku iki arek peguron. Oh, jenengku Bambang Kartolo Sarpo. Sambang iki Mbak. Mbak kae jeneng ben gak keliru ta yo. Bambang sal... niku biasane satrio bagus nggih, Bambang. Iya, kaya Bambang Gentolet barang <laughs> Terus Kartolon tolon niku anu madu nggih. Madu, madu. Sing gak enak sarpo nih le. Oh, sarpo niku ula. <laughs> Empon tuwe sampean ngulo. <laughs> Lah kon wis rumangsa kenek pira lho? Ngomong kok ora. Lah niku lak jlentre. Iya jeneng jeneng sapa to, Nduk? Kula. Heeh. Jeneng kula Tini. Oh, omahmu ndi? Nah, omahmu ndi? Niko? Ngene niku lho, ngisor wit. Oh, iki alas ae. <laughs> Sampeyan niku nggih suwe niku mboten kepeto diarep-arep ndek bose. Nek kepethuk omongane jelantur Kok wis ngerti nek alas, nek ruwet ngaten iki alas. Lha kok nek selambune bareng ditutup. Wah, panas ya, Bos. Ngene, aku iki mudun teko pedepokan sing diarani Gunung Merutu Sewu. Merutu. Ya mbae jenenge Mbah Slamet. Oh, iki bangsane gurem. Gunung Merutu Sewu, aku wis suwe nyecep elmu nimbah. Mudun sik iki, sik ana rekaman iki cok mudun. Aku. nggih. Terus saiki karepmu nang ndi? Lah kula golek kayu, kayune entek esak. Oh iya kapan-kapan aku tak dol nang Sebab aku oleh tugas saka Eyang Guru, aku dikongkon berjuang belani wong sing dijajah karo kompeni lho, Dok. Oh. berjuang. Kuwi kaya kandar aku. Saman kok ajeng berjuang? Aku berjuang nglumpukno wong-wong sing gak setuju karo bangsa kompeni ngono lho. Kon setuju gak? Lho kula nggih, nek melok sampean nggih setuju, nek sampean jak lho nggih. <laughs> Tapi ngene, iki tarop sing kate teko iki bodono. Lah sampean iku lho wong berjuang iki nggawa alat-alate, lah alate napa? Lho aku arek pegurun kok. Oh. Aku dicekel mesti merujut. Sebab awakku tak labur uli. <laughs> Sampean iki pegurun apa bengkel? Wis aku gak kakek ngomong, aku tak nang ngare dhisik ya. Golek ora. Oh, dublek. <laughs> Nang kutho tak goleke ratu-ratu sing kerja sama mbarek ingkang Belanda, ya. Oh, ajeng medun. Ya wis. Mboten apel teng omah kula. Wis ora usah. Omahmu tutup, ya. Tak budal ya, ya. Nggih. Jenemu kasini. Nggih, sarpo. Tak eling-eling sarpo. Oh. Yo sarpo. Liyane aja dieling sarpone tok. <laughs> Iku mang wong temen ta, Lho, Wih, tambah ireng nemen. Wah, dorong sampai niku dereng kenal kula kok pun jamah mboten karo-karuan. Kula niki sanes sireng Lah napa? Gilap. <laughs> Sampai niki kira nopo teng teng alas nih. Lo lah niki pun gawean kulo kok golek kayu, golek manuk. Kok kelerasan kulo niki wau melebet alas melagi gini. <laughs> Saman niku kula rewangi mudun gunung munggah jurang. Niku kuwalik. Nah, diwalak-walik padha ae. <laughs> Lah sampean goleki napa mriki? Perlu goleki wong wedok sing nganggur. Lah sampean gak duwe emak ta? Nek emak ku duwe, cuma nyambut gawe ku saiki nok keraton. Oh. Pati aku masih elek-elek. Oh, pati. Pati. Oh, wong pati kok pati. Jenengmu sapa, Nduk? tini paman aku kan celuk paman rabi bebek ini kan kula nak ngerungok-ngerungok kan tentang anu paten itu paman ngerti niku ku oh iya iya kapilin paman ya iya bisa anggapin pamanmu gak apa-apa saya ini ini dik tini ya oh dik ngerti ini iya dik isi roboyoan oh iya Ajeng napa paman? Wong kon ayu-ayu kok nek jero alas apa kon gak wedi dipangan caman? <laughs> dipangan macan. Ndoh, Mboten enten mriki. Lah omah kula pun teng alas mriki kok. Lah ya wong ayu-ayu kok luruh kayu. Ayo melok aku nang kutho. Teng mriko teng napa kerjane? Nah, tak kei Napa? Kon tak dadekno perawat. Ngerawat. Ngerawat napa niku? Ngerawat aku. Sampean niku wong kae kenal kan ngerawat. Gak aku iki dotes Gusti Ratu dikongkon golek pembantu kasarane babu. Oh, sing penggaweane anu nika to? Ngene pawon-pawon? Iya, iya. Lah, lah niku pun biasa nek kula teng pawon muangan tok. Mangan tok. <laughs> Besok mangan sih <laughs> mangan. Meledak kutengmu. Lho maksud iki ya umbah-umbah, wis ngladeni ratuku. Enggak ada, enggak kali sih ratu sampean. Oh, duwe sembarang duwe. Bojone atik wong Bandung. Lah kudu sedikit banyak bahasa Bandung kok kudu bisa nguasai. Wong aku iso ngidung Bandungan kok. Lho sampean sagar Jangan apa nak Ada papan mandi di kucing kurus. <laughs> kucing kurus kayu jati. Sampai. Badannya tampang, baunya lebus. Terus? Karena mandi di kali. Sampai nek ngedung, ngotong kok anu koyok Joko Suwarno. Bojone ratu ini nak. Ratunya yang kering itu tak jajar ya. <laughs> Oh, anu sinau nggih. Iya, jenenge Wayu jenenge, jenenge apik jenenge. Jenenge sinten? Saripan. Lho, wedok niku. Mbok Saripan, mbok Saripan. Saripah. Oh, nggih. Saripah. Ayo melak. Melak sampean? Iya, tak pegawean. Lho, kula tak kondo kali niku mak sik. Oh, kondor. Sampai niku. Delok. kondor kondor Parah niku lho pamit. Oh, pamit. Nggih. Awas ngomong sekeliru sampean pun ngomong atan ta. Wis pamit engko nggarai kesuwen ae. Engko ibumu kok tak kirimane layang. Aku nggih layangan telu. Layangan. Ya. Nggih, anu budal mbek mampir kondo ngoten lho. Pamit nggih. Ayo ayo. Nggih. Ayo. Kula sampean gendong. Ayo. kon jengkol. Eh? Jengkol. Kalah pale kok jengkol lah. Ya sak karepku. Aku sak karepe ngono ya sing penak sing masak. Lah kok priwe sampean ari mene ndut mbok sepil banget lah. Wah. Aduh, tak akan jengkol. Nek kakek jengkol, nek anggap lo. Ngeri deh. Panis ngeri. Ayo, ngerti. awakmu kudu mangerteni dhewe awake tok lah sirahe karo sapa kowe dhewe dhewe sirahe karo sapa ah. sirahe kantil opo kok karo sapa sirahe ha iya kok ha iya <clears throat> nek wis mari masak ya iki ditoto nek jero kono aku arepe maem ngam apa yo Mam sego ta? Gede krekel. Oh. Apa iki yo mame mam sego? Saiki yo pemengku. Yo mari riyo wae. Oh. Ah. Yo saiki. Lah wedange apa, Pak? Eh? Kopi apa? Yo wedan kopi. Oh, biasane kelane sampean bensin. Hei, bensin. Oh, sakno. Wis saiki. Yo saiki ya. Ada apa ya, Pak? Yo yo yo yo. Ah. Bun. Monggo, sapa iki? Hmm. pikonjuk kalian angkel. aku ngerti angkel itu lak paman sih. Ki Gusti. Nek aku ngrungokno suarane detek piadeke ponak aku dhewe iki sinten? Tolo. Sing ngomong sinten? sing ngomong sinten yo aku sing ngomong <laughs> kartolo kowe iki pokoke karoan sing nggih kula kartolo lah iya nggih terus pundi kabare kraton mriki iki oleh oh, pengestumu ora ana alangan alangan apa iki kraton pundi sini iki kraton nggone kaca piring <laughs> Kalau kata piring, ngerti ya? Soalnya kulo pun dangu lelono, ya, ya, ya. patus ngelmu, ya. jadi lali kali keraton ini. Terus pun di ibu ratu Ibu ratu sik pancet ae. Tambah semok gawe. Tambah lemu, ayu. Mboten kambang teng Cirebon. <laughs> Aku ora oleh nek nang Cirebon kok dijukuk dalange maneh. Ya <laughs> iki. Apa awakmu ngawur ae? Hah? Saniko bibi dateng pundi? Nek jero. Mula saka iku nek keping ketemu bibimu nang jero. Ya. Tapi kok Oh niko to. Lah iki dite panggeng to kali kula-kula niki. Engkang amu, engkang Oh Ponak iki iki. Kartolo. Ala pangeringe saya kirang suami itu sendiri, Mas. Yes, yes, yes. Nek masuk, masuk, masuk. Nek ini aturane pisan iki tak jarekaman kok. merusak aku lho nek ngono. aku oh, iki. Iya, Man. Yo yo gak apa-apa ya. Kula sampun dangu mboten sowan ngriki sebab kula niku wonten parlu. Parlu apa, Neng? Nggih pados ilmu kangge napa gesang kalian benjangipun terus, pundi tiyang lak kadah mencari ilmu to. Kedah. Kedah ben kedah. Tiyang niku kadam. Pangene yo. Nggih. ratu. Ana apa? Lah ratune karo ponakane kok gantung ponakane yo. <laughs> Wis apisan iki tak rekam men. Temen nang tak jak kon. Dur kepethuk ponakku kok dur kepethuk Nur Said kon. Ye pangapunten bibi niku kok guyon. Kula badhe nderek ngriki bi. Oh ya kok beneran kok. Kula tak nguat-nguati mekin napa mbener. <laughs> Kok mekin ati kan mekin atune begene namburi karo aku. Loh eh, eh karo aku karo aku. Nono arek guantem. Ah, oh, nyarap ae. Ayo arek temburu sama niku. Nggih, canang buri, manangan sing. Ah. Ayo ngono. Nggih, kula kula badhe teng bingkeng, Man. Oh, ah. Bingkeng buri. Buri bingkeng. <coughs> Lho, punten. Oh. <laughs> Mangga. Model-model punten mangga. Campur rampes ngono kok. Dungaren. Eh, ya apa kabare? Pesen panjenengan sampun kula asalaken. Lha ndi niki tapi potongane lanang wah Bapak ni lanang. Lah iya. Nggih. Lah mak niki wedok. Heeh. Pakaiannya lak celonoan. Nggih, lah kula pun pamit teng griyane, hmm. kula pamitaken pindah jenenge kula jak teng kutho. Oh, ngono ya. Kula jak teng kereta. Lho. Eh, eh, keraton, keraton. Keraton kok kereta. Iku ngomong cemplang-cemplung wis lha mentri arek Lah menika laring. Oh iya iya iya. Kene nduk. Pundi ratune paman? Aku nduk. Lah iya ta. Oh. Sampeyan niku lek ngomong dangak tampun diluk malu. <laughs> Bapak harus wis wis ajuri wis kan adri niki kan. Adri apa aku menungso biasa. Nggih ngomong sing tete lah. Wis wis wis. Monggo. Kula tidak mriki kalih paman niki Pak Tu. Oh, Pak Tu. <laughs> Sarwa setu berarti. Eh, Gusti Ratu. Gusti Ratu. Gusti. Ratu kok patu. Apa? Oh, Gusti Ratu. Gusti Ratu. Nggih. Jenengku Gusti Ratu Basman, ngerti? Oh, Gusti. Dulu Selodono. Niku enten artine. Ora maksud e Selodono. Selodono. Selowatu dono amal. Terus dadi amal watu kanggo pembangunan. Ah. Oke ya. Sampeyan dadi ratu kok pancetmu. <laughs> Sopo? Sopo? penggawean teman iki so percebang nggak kayak gue nih jenengmu siapa dok jeneng kula tini oh lengkapnya siapa kasini Iya, iya, iya kue anjing tak kongkong ini perlu tak wenei penggawean nangke nyambut gaya kula apa wis gampang penggawean kula Yo kanggo pembantu, pembantu. Oh, bantu sampean. Iya, njogok njogok nobola. Juga ada bola pimpong. Apa itu ngawur Ya saya panjangnya kalau main tenis. Eh, eh, ini dulu ayu nih kayak gini. Iya, iya. Saya ingin ayo. Ayu pun tiga ibu. Tuh, ya ayu itu. Kali maka, maka. Apa nama maka, maka? Yang berat, magnet. Magnet oh. di. Oh. Iki, iki. Persis kayak ayu. Wah. Wow. Es ini gelem. Tanpa tadi pembantu, tapi tujuh. Ngantos pundi? Napa, Paman? Sampean mriki diangkat dadi ratu lan Pak Ratu niki dadi boro sampean. Wah, kok kualik. Kenapa? Sampai bojo. Oh, sampean dipek bojo. Dipek bojo. Iya. Lah niku ratune napa mboten gak ada bojo? Lho, bojoku ana tapi luwe ayu awakmu. Nggih. Kuwi padha tuweke ari besar mbunah. Bojoku wis legrek rupane kaya bontang. Iki awakmu ngerti. Ratun tentek wong wedok. Wadah nyemone Nur itu Bon, sampean purun mawon, tinimbangane dadi buru. Dadi bojone ratu niku eco. Enak. Tanpa nyambut jahe. Lapor dipikir wong kare enake kok sampean pikir dhisik, sampe purun sampean kelajar lho. enake wong lanang ditinggal mburi glenuk mbek wong wedok <laughs> kaya ngono jarene jare diajeni karo bojo aku mbok ora ngerti ya apa potonganmu sering sering apa kaya agus Kok ana apa-apa? Waduh oh, waduh waduh. Sampeyan ki wis tuwa. Iya iya. Mbok ngene ngono sak durunge ape mati sampean niku. Lho. Dimatek-matek ngono aku rek masalah. Iki ngene ya Nirwan. <laughs> Nuwun sewu, Jeng. Apa apa ana? Lha enake sampean iku lho. Apa? Sampean iku lho. Apa? Apa apa? Sampeyan gak ngerti, aku ini bojone sampean. Iya bojoku. Lah ya ngerti bojone ta? Oh, lah kok tanding-tandingke? Aku ditanding karo sampean ora sudi ora siut ngerti? Waduh. Ayo ora siut barang. Alah. Ratune diseneni ibuke. Iya, mboten napa-napa. Ah, ah. kembang tebu lempar satu dapat seribu. Eh. Aku disenani blontang. Blontang, blontang. Wis kan nomor pokone wis ora apa-apa. Ora usah babu-bubu. Oh, babu-babu-bubu. Anu, napa? Kula jenenge dirabi kali Pak Ratu niki. Oh, dong dirabi kali niki. Wah, ning mana mana ayu munduk, dirabi kali potongane wong kaya ngono aduh, soro. Nggih, nggih. Iya, ndelok iku mau wis rusak ngono kok. Loh, Dek. Loh, ngono ngene. Loh. aku sampean budal iko ya, ketemu ambek paman paman Patih jarene. Terus aku jak rene jare dijak golek pegawean. Loh, kene jange dirabi mbek ratu iku. Loh, iki ratu ki pamanku. Loh, aku wis suwe gak tau rene bareng rene kok kadane ratu ni kok koyo ngono, kok watuke kok wis ngekel. <laughs> Oh, lah iki lek ngono ngene, wis gak tepak ya. Karo bojo koyo ngono, ndane karo bangsane. aku gak setuju karo tindakane paman ratu iki wis ayo saiki minggat ae ayo minggat oh minggat minggat ayo saiki minggat nang pulau batam Gusti Ratu ono oh, apa titian panjenengan gajah mboten purun dipun kali panjenengan. Laporan titian gajah. Ya saya lah numpak gajah sama. Iya, nek waktu ameng-ameng. Nggih. Melaku-laku nek taman, ro taman. Taman sepanjang. Nggih, nggih taman. Gajah. Berbunyi, berbunyi. Nggih, ana ojo. Nggih. Onco ku teko. <laughs> Ya. Tuan. Ratu Basman, apa kabar? Oh, kabar saya. Hmm. Ini begini, Gutu. Hmm. Masalah, masalah, Gutu. Gusti Ratu itu. Oh, Gusti ah, Ratu. Gusti Ratu. Gusti Ratu Gusti. Saya sama kapiten ada ini peluru. Ah, sempelu. Ah. itu ah. ah. teku. <laughs> Ada perlu apa? Ada perlu Mas. Iya, iya, Ah, ini begini. Iya, ya. Dulu kami pernah datang ke sini untuk mengajak kerjasama dengan kamu. Iya, iya, Tapi ternyata sekarang kamu bukan kerjasama, tapi ada orang yang bikin nontran-nontran. Oh, siapa itu, Itu memoring-moring. Nah, itu. Ini, Londo. Ada orang mengamuk. Aku ngenteni, wis hmm. suwe tak ngenteni. Wis suwe tak ngenteni, mulai kabar. Ah, jadi ratu lambemu sing tepak, yo. apa wis suwek bareng iku namanya wis lekrek iya iya wis lekrek sudah lama ya iya iya iya begini itu ada satu orang namanya gak salah itu ada lolonya itu nah kartolo nah, betul nah, tahu ya nah, nah, ya, ya bukan kartolo ada sarpo sarpo sarpo itu. kulo nah ya, melulit memang melulit iya itu mau ngongkoni wawang kabeh apa itu ngongkon Terus untuk menyuruh. Kok nuy ngomong apa? Nah, lalu gimana itu kerjamu, En Ratu? Hah? Nah, kalau kamu Ini, tidak kerjasama hmm. dengan saya, oh, Hmm, samblek. Nyebut nama Kartolo iku keponakku. Oh, ah, oh percuma sih ya. Anjing Jawa. Kartolo iku mang gak belani wong tuwa, gak belani hmm. sapa nek kudu belani rakyat nek. Oh, itu berarti meripat-meripat. Oh, meripat-meripat. Oh, meripat-meripat. Iya, iya, iya. Betul itu. Apa itu orang yang oh, penyelundup, penyelundup. Oh, mata-mata. Ah, ah, seperti itu. Mata-mata. Mata-mata seperti matamu. Ya, wes. Ah. Wes, seperti matamu. Ya. Wes, saiki ngene lho, Ya, ya. Ojo kuatir. Hmm, ojo kuatis. Ojo kuwatir. Wis, eh, jangan khawatir, Iya, iya. Iya. Masalah iki kok tak atasane dhewe. Begitu ya. Begitu. Perlu londo tak anu atau golekan. <laughs> Ora oh, apa londo kok boleh, Tak golek tak apa. Saya tunggu di tangsi ya. Iya, iya, iya, kamu sudah berjanji kalau tidak berhasil tak coplok tadi ratu kamu. Ya? Oh, iya, iya. Ya. Oh, ayo, nyun pamit. Iya, iya, iya, permisi, permisi. Wah, wah, wah, wah. Ya opo. Ngenten napa Gusti? Lho lho ndo teko kene iki Mang. Nang endi landane nang endi? Wis balik. Lho. Ora nemu ngene landane. Sampai turu mawon iki. Lho apik arek iki. Lho ya ora ngene landane wis ora kendang. Lho iki wau madosi sampehan. Hei. hei. Londore nik mang golek kartolo. Nggih. Nek ngono jelas terang cetho trewel-welo. Lho lho lho. Nek ngono kartolo iki mang gak belani wong tua kaya aku. Hmm. Belani rakyat. benci marek London ngono. Berarti jero mesti sampean. Iya. Lah saiki nang ndi wong? Golek kartu London. Golek. Ora ilang. Monggo padha sing. Ilang ala ah, langka langka. Mriki Bu sing lunga lunga lunga. Kano. Langka wis. Mriki di sepi-sepi Bu. Lho wong ora ono tak gawe tenan. Ono oh, tak ono. Ora ono lah. Waduh ketiwasan. Apa? Penean panjenengan mboten nenten. Penean. Tonaan. Kartu London. Mungkin mboten nenten kali. Anu kasih iki kasih iki mboten nenten. Lho, kasih di kano. Mungkin uh. Oh. hancurit, kurang ajar. Oh, oh, oh, oh. Sokor, dibawa kasih ini, Mbak Kartolo ini. Langge, ini dibatasi tang bundi ini. Wih, menengah, kali ini, Oma. Nek ngono jelas, Kartolo emang abot rakyat belani londo nggih nggih wis wali wali komen nek bukune nek ngono kerno memang belani rakyat londo memang dianggap musuh nek ngono lak mata-mata dene wis nek kene tak sumbarane yo sampean budal kula kale ibu tenggeri mau yo Kono dhewe-dhewe kamare dhewe-dhewe ning lho jaga emang yo jaga yo aman lho Pak main. tak golekane katolo ayo sampeyan karo aku tak ayo gak woyong gak worong kraton mesti kisruh paman karo bebek karo patih kok iso gelut buwel lah jenenge ngerti nek aku mbarawamu kok ora ono iki mesti kisruh lebih dari engkang kisruh lu aja kuatir aku karep pegurun aku iso mencolo putra mencolo putri iso mlebu jerone sarung lho mbah guru wis ngomong nak aja kuatir nek kon mudun teko padepokan kon iku iso ngilang tapi balik eh, wis pegel ya mbah iku lho lek katut godhong iso ilang wujud godhong ngono godhong. Bisa pokok nisan ana kayune. Kok <laughs> oh, iso? Lah awakmu kepengin ilmu kok tak jak nambah mbah kono. Cuma awakmu nyecep ilmu nambah gak kuat. Aku gak iso nyecep e, Cak. <laughs> kok tak wuruki. Saling <laughs> mbah iku tuwek enem ilmu wuh, wis gak tau metu blas ilmu ne. Lah sing diangsu apane nek gak tau metu. Sing diangsu kadang-kadang Anjunok god. Wis ngene, ayo saiki bersatu golek wong-wong sing gak setuju karo kumpeni. Sebab lek diterus-terusno wah sangsara uripe bangsa dhewe. Duh. Kawula cilik. Kok ana jaran? Oh, duduk, duduk. ah, <laughs> wong cempe. Cempe. Eh, oh, nduk, kumpeni. Iki lho. Kartolo. Kartu sapa? Kasin. Heeh. Uh <laughs> -uh. kate tanggapan. Mamula aku getun meguru nduk Mbah Slamet iki. Wis iku duga karo-karuan nah iki. Wong pendekar gak iso sumbar. Heh, saiki aja maju siji. Ampean kaya njol kerubutin kaya menjangan mati. Iki lho pendekar teko gunung mrutu sewu. Ayo maju. Oh, ayo. Oh, ayo. pertama sih kamu anjing Jawa Kartolo toh. Apa kesulitan kamu orang Kartolo? Yo. Ah, ini tani tarane tabuan iki. Iya, iya, iya, iya. Ah, iki ini amu punya pokal gawe gawe karbu dhewe. Londo kok ro lek aku sing gawe pokal gawe kaya iki. Oh, tonggo-tonggo kabeh. Um, oh, amu yang bikin Rio. Nah. Loh, Rio jenaka. Kasih satu Rio. Ah. Ah, bikin nonar kamu. Aku ah. sing gawe geger. Aku gak setuju anane company ana Pulau Nusantara Jawa kene. Pulomu ta? Eh, pulomu. Pulau ana kromo. <laughs> Ah, pokoknya saya menjajah. Kalau nggak setuju kamu saya pegang, saya ya. tembak mati. Kamu kan saya nyengkris teko kene. Karena tidak oh. mau, besok tidak mau. Nek gak gelem nyengkris teko piring kene. Hmm. Ah. Lah <laughs> kan keraton piring. Iya, iya, hmm. baik. Cuk takon dosamu kon. Ah, mau mau mau nyarang. Lah kon njaluk apa lu? Oh, srebe. <laughs> Oh, aduh, kompeni mati ah. <laughs> ah. Ah. ah. aku ki nggowe wong sempel. Eh, Lumuan, man jamino man. Kartolo, kok soge kendel bodo wani kon belani rakyat. Anane aku soge mergo aku kendel man. Ojo diwalak balik. Paman saiki ape ngompo? Yo ngomong, ape ngomong. Ape ngomong. Lah terus karepeno kek opo man? Ojo kekean ngono. nek kon belani rakyat podhae kon wak maneni ndek paman sampe niku salah man salah bangsane kaya ngono gak dibalani tapi kompeni sing bangsa yo malah kok belani penak lak gendeng pangkat derajat karo wong wedok aja ngono delon nasibe wong wedok sing ana alas iki apa mestine wong wedok ini ditolong diwene penggawean malah ape kok rabi umpama tak rabi ape apa kok tari narek dhisik eh kasene nduk wong ayu timbangane uripmu soro ayo bali nang kraton Lan apa balik teng kraton? Dadi bojoku. Sampeyan rapi? Iya, ora cuti. Ah. Iki teko didik kamu lo ngerti ya? Pancene kabeh tak ware ojo gelem ojo manut karo ratu sing ratu kucruk. Ya ojo bergudul maguguk maku kawaton lo ngomong sakarepmu dhewe kon ya. Sampeyan kudu nyambut gawe bebarangan karo aku ojo nyambut gawe bebarangan karo Om londo. Oh, tidak bisa. Kon gelem tak bondo, gak gelem tak bondo. Kating lawan aku man apa ora pedeni hmm. ojo kesian man iya Oh, waduh, waduh, waduh, waduh, Loh, loh, loh, Waduh, waduh. Iya, iya. Cak, cak, cak. Waduh, hmm, waduh. Ratu nih, rungnya coplok. Hei. Ah. eh rumpak copok. Waduh, timbangane cara-cara sampean mati mawon. Iki aku ono kon iku wong. Wisman, aku jane gak mamani karo penoman. Iya iya iya. Cuma aku iki mbelani wis sangsarane wong cilik. Oh iya lho. Sampe kudu tunduk karo aku. Iya enggak? Iya tunduk aku. Barane bong Iya sumarana, sumarana. Tondo utawa company. Iya iya. Ojo njararane ono negara kita. Pulung Santoro Jawa iki duwe wong Jawa. Lek awakmu gak nyingkir wah bakal tak obrak-abrik kudu golong tiker. Lho, lha kok golong kloso? Iyo, sebab mari kenduran. <laughs>